Oğul oğul güzel oğul Kur'an sünnet ile yaşa oğul Oğul oğul oğul güzel oğul Kur'an sünnet ile yaşa oğul Allah yolunda cem veresin mekanın cennet olsun o. Allah yolunda cem veresin, mekanın cennet olsun o. Sakın Allah'a şirk koşmayasın, çünkü şirkler büyük zulümdür o. Sakın Allah'a şirk koşmayasın. Çünkü şirkler büyük zulümdür o. Bize nimetleri veren Allah'a sakın nankörlerden olma o. Bize nimetleri veren Allah'a Sakın lan körlerden olma o oh. Sakın lan körlerden olma o oh. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın İbrahimler gibi teslim olasın Kur'an'ı yaşamak için okuyasın İbrahimler gibi teslim olasın. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabba kul ol Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabba kul ol Sen de yalnız Rabba kul ol Diyor ki Rabbimiz bizlere Sakın eş koşmayın bana. Diyor ki Rabbimiz bizlere Sakın eş koşmayın bana O gün şahit olacaklar Eller ayakların sana O gün şahit olacaklar Eller ayakların sana Eller ayakların sana Bizler istedik Kur'an düzenini bizlere nasip olsun o. Bizler istedik Kur'an düzenini, sizlere nasip olsun o. Canlarımız feda olsun yoluna, Allah'ın hükmüne razı olalım. Canlarımız feda olsun yoluna Allah'ın hükmüne razı olol Allah'ın hükmüne razı olol Bağışlıyor Allah mücahitleri Kendi yolunda can verenleri Bağışlıyor Allah mücahitleri, kendi yolunda can verenleri. Yeryüzünde hakim olsun diyerek, Allah'ın düzeni cihat et o. Yeryüzünde hakim olsun diyerek, Allah'ın kelamı jihad to Allahumma duzani jihad to